Bernat Etxepare Lizeoa da Ipar Euskal Herrian irakaskuntza Euskaraz eskaintzen duen Lizeo bakarra, eta UEU e ere Euskarazko Unibertsitate Proiektu Euskalduna izanik bidelagun izatea erabaki du kanpainari bere ekarpena eginez. Helen Sagiton Etxepare Lizeoko zuzendariarekin mintzatu da arantxa idieder, eta harremana nola egin den esplikatu dio lehenik. Egia ezan UEU eh, e entzun duelarik eh, gure kanpainaren behi, uh, askifite eta bere ala, eh, diakina zidaukute uh, eh, nahi zutela gure sustengatu, nahi bauzu, eta um, hortan, bon, simbolikoki lehen uh, erabakia hartu duten lehen erabakia zen uh, nahi dutela gure bayonan eginen dugun txagardian, zonbait arbola, ue uren izenean, ue uren sokoa hor izan dadin simbolikoki, mhm. eta um, horren uh, elikatzeko nahi bada, Eh, lanian hartzen gira elgarrekin, bai eh, beti Euskarako ikasketen promozioa egiten, nahi gaituzte lagundu demagun eh, egoalderat eramaiteko ikasleak, eta hartan baitakigu lan handiak direla, eta tiria ere emaiteko ikasleak behar dela promozio bat egin. Beraz, mm dugu lehen, lehen txediare. Egia da, zentazkenan nik egia jana estapen batean, ez duen lotura egin UEU, Tal liseoaren artean, baina uh, eh, azkian logikoa da ahont, liseoaren segidan, hainitzen zat, unibertsitatearen autua ere heldu delako, bai. eta hor, eh, Euskal liseoaren zat, ere problematika handi bat baita Euskararekin segitzeko ikasketak ere. Hala bainan, eh? Euskaraz segitzeko ikasketa egoaldera joan behar da, bainan, Uh, alde batetik ohiturarik keztugu iparraldean eta bestalde uh, hasten delarik sede horrekin uh, gauzak bilatzen eta gauzatu naiz uh, da zinez Eh, oztopo handiko bide bat, eh? eta e, ueuk ortaiz eh, badaki, eh? Mm, para estabat, eta nahi gaituzte lagundu, bai bilkura eh, bilkurak antolatuz, izan Euskal Herriko Unibertsitatearekin, edo gure ikasleekin ere zuzenian ahemanetan txartu zeakusteko nola ibiltzen alden, eta Iparaldean beti izan baitira UEU-ko saioak, mhm. horiek mm -hmm. obekio ezautzen dute mentura ziparraldeko egoera eta bizipena beste batzuak uh, eh, baino. Prentxorrekoan ere aipatu dena da, eh, be, diru kanpaina bat eh, abiatzen dela, ere hor, bi uh, milata amazazpiko uh, liseo berriaren sartzari begira? Bai, ala bainan. Ta hortan ere laguntza hor, laguntza materiala ekartzen daukute, uh, alde batetik erakusten dute, gisa bombe, arbola zonbeit, erosiko dutela, eta uko sokoa ukanen dugula gure esagardian. Bestalde, uh, eh, egoaldeko uh, eh, jendeatzeari begira, edo bazkideeri begira, um, prestatu dituzte bi banko kondu eta... Uh, antolatuko dute transferentzia nahi bauzuz, eta batzutan uh, uh, bakizu uh, eh, bon, transferentzia, bankoko transferentzia nere batzutan ostopoak badira eta egoaldeko publikoaren unkitzeko guretzat uh, zinez uh, xantza hon bat da, izaitia, alako laguntza bat.